Do mene se prošetaj, tu sam negde hajko zmaj Aj, svrati posle sve mi daj, svrati posle sve mi daj Aj, do mene se prošetaj, tu sam negde reskiraj Aj, svrati posle sve mi daj, svrati posle sve mi daj Ja se budim s bludnicama, pravim lutkicama, s dobrim guzicama Ja, i noću sam na ulicama i po Aj, tu sam negdje hajko zmaj Aj, srati posle sve mi daj Srati posle sve mi daj Aj, do mene se prošetaj Tu sam negdje reski raj Aj, srati posle sve mi daj Srati posle sve mi daj Ribama na telefonu, ukutan sam babi Zovu na Whatsapp, ali neću da se javim Čekam te za pet minuta, izađi van I u klubu je loša, samo fina se pravi Vrti gore, dole, baci je na pod klubovi malo pujem iz cijelo curi znoj, Mala dala mi je broj Razumi pomuti kada prohoda se tlom Do mene se prošetaj, taj Tu sam negdje hajko zmaj Aj Srati posle sve mi daj Srati posle sve mi daj Aj Do mene se troše taj Tu sam negdje reski raj Aj Srati posle sve mi daj Srati posle sve mi daj